Başka konular yanında bilhassa bazı peygamberler ve onların kavimleriyle olan münasebetlerinden bahsettiği için Enbiya Peygamberler Suresi adını almıştır. Bismillahirrahmanirrahim. İnsanların hesaba çekilecekleri gün yaklaştı. Hal böyleyken onlar gaflet içinde yüz çevirdiler. Rablerinden kendilerine ne zaman yeni bir ihtar gelse, onlar bunu hep alaya alarak, kalpleri oyuna eğlenceye dalarak dinlemişlerdir. O zalimler şöyle fısıldaşırlar. Bu Muhammed sizin gibi bir beşer olmaktan başka nedir ki? Siz şimdi gözünüz göre göre büyüye mi kapılıyorsunuz? Peygamber dedi ki, Rabbim yerde ve gökte söylenmiş her sözü bilir. O hakkıyla eşiten ve bilendir. Hayır dediler. Bunlar saçma sapan rüyalardır. Bilakis onu kendisi uydurmuştur. Belki de o şairdir. Eğer böyle değilse bize hemen öncekilere gönderilenin benzeri bir ayet getirsin. Ma amenet قبلهم من قرية أهلكناها أفهم يؤمنون وما أرسلنا قبلك إلا رجالا نوحي إليهم فاسألوا أهل الذكر الذكر إن كنتم لا تعلمون وما جعلناهم جسدا لا يأكلون الطعام وما كانوا خالدين ثم صدقناهم الوعد فأنجيناهم ومن نشاء وأهلكنا المسرفين لقد أنزلنا إليكم كتابا فيه ذكركم أفلا تعقلون Bunlardan önce helak ettiğimiz hiçbir belde iman etmemişti. Şimdi bunlar mı iman edecekler? Biz senden önce de kendilerine vahiy verdiğimiz kişilerden başkasını peygamber olarak göndermedik. Eğer bilmiyorsan bilenlerden sorunuz. Bu ayette geçen ehli zikir yani bilenlerden maksat müfessirlere göre Tevrat ve İncil hakkında doğru ve yeterli bilgiye sahip olan ehli kitap alimleridir. Biz onları peygamberleri yemek yemez birer cansız ceset olarak yaratmadık. Onlar da bu dünyada ebedi de değillerdir. Sonra onlara verdiğimiz sözü yerine getirdik. Böylece hem onları hem de dilediğimiz başka kimseleri kurtuluşa erdirdik. Müsrifleri de helak ettik. Burada müsriflerden maksat iman ve hidayete ermek için kendilerine sunulan fırsatları değerlendirmeyen peygamberleri yalanlamakta ısrar eden kafirlerdir.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 Arkasından da nice başka topluluklar vücuda getirdik. Azabımızı hissettikleri bir anda bakarsın ki onlardan azap bölgesinden kaçıyorlar. Kaçmayın. İçinde bulunduğunuz rafah ve yurtlarınıza dönün. Çünkü size sorulan sorular olacaktır. Vay başımıza gelenlere dediler. Gerçekten biz zalim insanlarmışız. Biz kendilerini koruyup biçilmiş ekine, sönmüş ateşe çevirinceye kadar bu feryatları sürdürüp giderler. Biz göğü yeri ve bunlar arasındakilerini oyuncular ve oyuncak için yaratmadık. Yani Allah bütün bunları kendisi için bir oyun olsun diye boş ve manasız şeyler olarak değil, büyük hikmetler ve önemli faydalar için yaratmıştır. Eğer bir eğlence edinmek isteseydik, onu kendi tarafımızdan edinirdik bu irademiz içinde olurdu.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 Onun huzurunda bulunurlar. Ona ibadet hususunda kibirlenmezler ve yorulmazlar. Onlar bıkıp usanmaksızın gece gündüz Allah'ı tesbih ederler. Yoksa o müşrikler yerden bir takım tanrılar edindiler de ölüleri onlar mı diriltecektir? Eğer yerde ve gökte Allah'tan başka tanrılar bulunsaydı, yer ve gök bunların nizamı kesinlikle bozulup gitmişti. Demek ki arşın Rabbi olan Allah Celle Celaluhu onların yakıştırdıkları sıfatlardan münezzehtir. Bu ayet Allah'ın birliğini gösteren en güçlü delillerden birini ortaya koymaktadır. Bu delil alemin nizamıdır. Gerçekten eğer birden fazla ilah olsaydı bunlar ya biri birbiriyle anlaşır veya anlaşamazlardı. Birbiriyle anlaştıkları, beraberce aynı şeyi yaptıkları, yaratıkları, ala, aleme beraberce nizam verdikleri takdirde ya birbirine muhtaç olurlardı ki muhtaç olan ilah olamaz.'' veya yardıma muhtaç olmazdı. Bu durumda diğerlerinin varlığı gereksiz olurdu. Şu halde Allah birdir. Öte yandan eğer bu ilahlar birbirleri ile anlaşmazlar, birbirinin yaptığına, yarattığına diğeri karşı çıkarsa, o zaman da alemde nizamdan eser kalmaz.'' Ayette de buyurulduğu gibi yer ve gök bozulup giderdi. Halbuki alemde eşsiz bir nizam mevcuttur. Şu halde Allah vardır ve birdir. Allah yaptığından sorumlu tutulamaz. Onlar ise sorguya çekileceklerdir. Yoksa ondan başka bir takım tanrılar mı edindiler? Haydi delillerinizi getirin. İşte benimle beraber onların kitabı ve benden öncekilerin kitabı.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 Şu halde bana kulluk edin diye vahyetmiş olmayalım. Rahman olan Allah melekleri evlat edindi dediler. Haşa. O bundan münezzehtir. Bilakis melekler lütuf ve ihsana mazhar olmuş kullardır. Ondan emir almazdan önce konuşmazlar. Onlar sadece onun emri ile hareket ederler. Allah onların önlerindekini de arkalarındakini de yaptıklarını da yapacaklarını da bilir. Allah rızasına ulaşmış olanlardan başkasına şefaat etmezler. Onlar Allah korkusundan titrerler. Onlardan her kim Tanrı o değildir benim derse biz onu cehennemde cezalandırırız. İşte biz zalimlere böyle ceza veririz. İnkar edenler göklerle yer bitişik bir haldeyken bizim onları birbirinden kopardığımızı ve her canlı şeyi sudan yarattığımızı görüp düşünmezler mi? Yine de inanmazlar mı? Tabiat ilmindeki gelişmeler bu ayetin daha iyi anlaşılmasına yardımcı olmuştur. Nitekim bazı ilim adamlarına göre uzaydaki cisimler vaktiyle bir gaz kütlesi halindeydi. Zamanla bu gaz kütlesinden küreler halinde parçalar kopmuş ve uzay boşluğuna fırlamıştır. Aynı şekilde dünyamız da bir gaz kütlesi olan güneşten kopmuş ve zaman içinde soğuyarak kabuk bağlamıştır. Bu arada dünyamızdan yükselen gazlar ve buharlar yoğunlaşarak yağmur şeklinde tekrar dünyaya dönmüş ve böylece denizler ve okyanuslar meydana gelmiştir. Suda yosunlaşma ile başlayan canlılar ilahi kanunlara göre gelişmiştir. Allah en mükemmel canlı türü olarak da yine içinde yosun bulunduğu özel bir çamurdan insanı yaratmıştır. وجعلنا في الأرض رواسي أن تميد بهم وجعلنا فيها فجاجا سبلا لعلهم يهتدون وجعلنا السماء سقفا محفوظا وهم عن آياتها معرضون وهو الذي خلق الليل والنهار والشمس والقمر كل في فلك يسبحون وما جعلنا لبشر من قبلك الخلد أفإن مت فهم الخالدون كل نفس ذائقة الموت ونبلوكم بالشر والخير فتنة وإلينا ترجعون Onları sarsmasın diye yeryüzünde bir takım dağlar diktik. Orada geniş geniş yollar açtık ta ki maksatlarına ulaşsınlar. Biz gökyüzünü korunmuş bir tavan gibi yaptık. Onlar ise gökyüzünün ayetlerinden yüz çevirirler. Korunmuş tavan bir benzetmedir. Dünyayı saran atmosfer ve onun ötesindeki gök cisimleri akıllara hayret verecek bir düzen ve denge içinde yaratılmışlardır. Ve bu düzen korunmaktadır. Müfessirlere göre burada inkarcıların yüz çevirdikleri ifade buyurulan gökyüzünün ayetlerinden maksat her biri Allah'ın varlığının ve kudretinin birer delili olan ay, güneş ve diğer gök cisimleridir. O geceyi, gündüzü, güneşi ve ayı yaratandır. Her biri bir yörüngede yüzmektedirler.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 Halbuki onlar çok esirgeyici Allah'ın kitabını inkar edenlerin ta kendileridir. İnsan acele bir tabiatta yaratılmıştır. Size ayetlerimi göstereceğim. Benden acele istemeyin. Eğer diyorlar doğru iseniz ne zaman gerçekleştireceksiniz bu tehdidi? İnkar edenler yüzlerinden ve sırtlarından saran ateşi savamayacakları, kendilerine yardım dahi edilemeyeceği zamanı bir bilselerdi.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 Ama onları alaya alanları o alay konusu ettikleri şey kuşatı verdi. De ki Allah'a karşı sizi gece gündüz kim koruyacak? Buna rağmen onlar Rablerini anmaktan yüz çevirirler. Yoksa kendilerini bize karşı savunacak bir takım ilahlar mı var? O ilah dedikleri şeyler kendilerine bile yardım edecek güçte değillerdir. Onlar bizden de alaka ve destek görmezler. Evet onları da atalarını da barındırdık. Nihayet ömür kendilerine hiç bitmeyecek gibi uzun geldi. Oysa onlar bizim gelip kafirlere ait arazi çevresinden eksildiğini görmezler mi? Şu halde üstün gelen onlar mı? Müfessirlerin yorumlarına göre ayet Allah'ın çevresinden eksil, eksilteceği haber verdiği arazi müşriklerin o zaman üzerinde yaşadıkları topraklardır. Bu ayet Mekke'de indiğine göre Allah Teala'nın Resulüne müşrikler, müşriklerin yaşadığı toprakların bir zaman sonra Müslümanların eline geçeceğini müjdelemesi Kur'an'ın bir mucizesidir. Bazı müfessirlere göre de sure Mekki olmakla beraber bu ayet Medine'de nazil olmuştur. Buna göre mal çevresinden eksiltmekte olduğumuzu şeklinde olacaktır.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 Fakat sağır olanlar ikaz edildikleri zaman bu çağrıyı duymazlar. Andolsun onlara Rabbinin azabından ufak bir esinti dokunsa, hiç şüphesiz vah bize, hakikaten biz zalim kimselermişiz derler. Biz kıyamet günü için adalet terazileri kurarız. Artık kimseye hiçbir şekilde haksızlık edilmez. Yapılan iş bir hardal tanesi kadar dahi olsa onu adalet terazisine getiririz. Hesap gören olarak biz herkese yeteriz. Andolsun biz Musa ve Harun'a takva sahipleri için bir ışık, bir öğüt ve furkan verdik. Ayetteki furkan kelimesinin terim olarak anlamı hakkı batıldan yani iyi ve doğru olanı kötü ve yanlış olandan ayıran, bunun içinde ölçüler getiren şey demektir ki Kur'an-ı Kerim'de bu kelime daha ziyade semavi kitaplar için kullanılmıştır. Nitekim Kur'an'ın bir adı da Furkan'dır. O takva sahipleri ki onlar Görmedikleri halde Rablerine candan saygı gösterirler. Yine onlar kıyametten korkan kimselerdir. İşte bu Kur'an'da bizim indirdiğimiz hayırlı ve faydalı bir öğüttür. Şimdi onu inkar mı ediyorsun? ولقد آتينا إبراهيم رشته من قبل وكنا به عالمين إذ قال لأبيه وقومه ما هذه التماثيل التي أنتم لها عاكفون قالوا وجدنا آباءنا لقد كنتم أنتم وآباؤكم في ضلال مبين قالوا أجئتنا بالحق أم أنت من اللاعبين قال بل ربكم رب السماوات والأرض الذي فترهن وأنا على ذلكم من الشاهدين وتالله لأكيدن أصنامكم بعد أن تولوا مدبرين Andolsun biz İbrahim'e daha önce rüştünü vermiştik. Biz onu iyi tanırdık. Tefsirlerde ayetteki rüşüt kelimesinin peygamberlik anlamına yahut da Hz. İbrahim'in risaletten önce de sahip olduğu hidayet ve doğruluk manasına geldiği belirtilmiştir. O babasına ve kavmine şu karşısına geçip de tapmakta olduğunuz heykellerde ne oluyor demişti. Dediler ki biz babalarımızı bunlara tapar kimseler bulduk. Doğrusu siz de babalarınız da açık bir sapıklık içindesiniz dedi. Dediler ki bize gerçeği mi getirdin yoksa sen oyunbazlardan biri misin? Hayır dedi. Sizin Rabbiniz yarattığı göklerin ve yerin de Rabbidir ve ben buna şahitlik edenlerdenim. Allah'a yemin ederim ki siz ayrılıp gittikten sonra putlarınıza bir oyun oynayacağım.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 Yalnız onların büyüğünü bıraktı. Belki de ona müracaat ederler diye. Tefsirlerde nakledildiğine göre Hazreti İbrahim putları kırdıktan sonra baltayı sağlam bıraktı. büyük putun boynuna asmıştı. Bir bayram şenliğine giden halk biridir dediler. Bir kısmı bunları diline dolayan bir genç duyduk. Kendisine İbrahim denilmiştir dediler. O halde dediler, onu hemen insanların gözü önüne getirin, belki şahitlik ederler. Bunu ilahlarımıza sen mi yaptın ey İbrahim dediler. Belki de bu işi şu büyükleri yapmıştır. Hadi onlara sorun eğer konuşuyorlarsa dedi. Bunun üzerine kendi vicdanlarına dönüp kendi kendilerine zalimler sizlersiniz. Sizler dediler. Ayet şu şekilde de anlaşılmıştır. Sonra birbirlerine dönerek putları yalnız ve savunmasız bıraktığınız için asıl siz zalimsiniz diye birbirlerini suçladılar.'' Sonra tekrar eski inanç ve tartışmalarına döndüler. Sen bunların konuşmadığını pekala biliyorsun dediler. İbrahim aleyhisselam öyleyse dedi. Allah'ı bırakıp da size hiçbir fayda ve zarar vermeyen bir şeye hala tapacak mısınız?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 Size de Allah'ı bırakıp tapmakta olduğunuz şeylere de yuh olsun. Yuh, siz akıllanmaz mısınız? Bir kısmı eğer iş yapacaksanız yakın onu da tanrılarınıza yardım edin dediler. Hz. İbrahim'in kavmi bu teklifi kabul ederek onu yakmak için büyük bir ateş hazırladılar ve eli kolu bağlı olarak ateşe attılar. İbrahim aleyhisselam ise bana Allah'ın sahip çıkması yeter. O ne güzel bir sahip diyerek Allah'a sığınıyordu. Ey ateş! İbrahim için serinlik ve esenlik ol dedik. Böylece ona bir tuzak kurmak istediler. Fakat biz onları daha çok hüsrana uğrayanlar durumuna getirdik. Biz onu ve Lut'u kurtararak içinde cümle aleme bereketler verdiğimiz ülkeye ulaştırdık. Hz. İbrahim eşi Sare ve yeğeni veya amcazadesi Lut putperestlerin elinden kurtarılmış. İrşatlarını yiyebilecek bir ülkeye ulaştırılmışlardır. Müfessirlere göre bu bereketli ülke Şam ve Filistin yöreleridir. Bu yörelerin cümle alem için bereketli olması ise peygamberlerin pek çoğunun oralarda yetişmesi ve dinlerini oralardan yaymalarından ileri gelmektedir.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 Onlar daima bize ibadet eden kimselerdi. Lut'a gelince ona da hüküm, hakimlik, peygamberlik hükümdarlık ve ilim verdik. Onu çirkin işler yapmakta olan memleketten kurtardık. Zira onlar o memleketin halkı gerçekten fena işler yapan kötü bir kavimdi. Onu Lut'u rahmetinize kabul ettik. Çünkü o salihlerden idi. Daha önce Nuh da dua etmiş, biz onun duasını kabul etmiştik. Böylece kendilerini ve iman eden yakınlarını büyük sıkıntıdan kurtarmıştık. Onu ayetlerimizi inkar eden kavimden koruduk. Gerçekten onlar fena bir kavim idi. Bu yüzden Topunu birden suya gömdük.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 Bir zaman bir ekin konusunda hüküm veriyorlardı da bir grup insanın koyun sürüsü geceleyin başı boş bir vaziyette bu ekinin içine dalıp ziyan vermişti. Biz onların hükmünü görüp bilmekteydik. Tefsirlerde anlattığına göre Ekin sahibi ile koyun sürüsü sahipleri arasındaki davada hakimlik yapan Davud ile Süleyman farklı hükümler vermişler idi. Hz. Davud tahrip edilen ekinin kıymetinin koyunların kıymetine denk olduğunu göz önüne alarak koyunların ekin sahibine tazminat olarak verilmesini hükmetmişti. Oğlu Süleyman ise şu hükme varmıştı. Ekin tarlası koyun sahiplerine verilmeli. Onlar ziyandan önceki haline gelinceye kadar tarlanın bakımını üstlenmelidirler. Koyunlar da tarla sahibine verilmeli. Tarlası eski bakımlı haline gelinceye kadar bu koyunların sütünden, yoğurdundan, ve kuzularından yararlanmalıdırlar. Hz. Davud oğlunun bu iştihadını beğenerek kendi görüşünden vazgeçmişti. Böylece bunu bu fetvayı Süleyman'a biz anlatmıştık. Biz onların her birine hüküm, hükümdarlık, peygamberlik ve ilim verdik. Kuşları ve tesbih eden dağları da Davud'a boyun eğdirdik. Bunları biz yapmaktayız. Kur'an-ı Kerim'in birçok yerinde güneş, ay, gece gündüz, denizler, dağlar gibi tabi varlıklar ve olayların insana musahhar kılındığı, boyun eğdirildi ifade buyurulur. Bundan maksat, bundan insanların istifadesine sunulduğunu anlatmak ve insanların bunlardan alabildiğine yararlanmasını öğütlemektir. Dağların tesbihi bütün tabii varlıklar gibi onların da en ufak bir sapma göstermeksizin ilahi kanuna boyun eğmeleri veya bizim anlamadığımız bir biçimde Allah'ı anıp tenzih etmeleri şeklinde anlaşılabilir. Süleyman'ın emrine de kasırga gibi esen rüzgarı verdik. Onun emriyle içinde bereketler yarattığımız yere doğru eserler.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 Biz onları gözetim altında tutuyorduk. Eyyub'u da an, hani Rabbine başıma bu dert geldi, sen merhametlerin en merhametlisisin diye niyaz etmişti. Müfessir Beyzavi'nin naklettiğine göre Hazreti Eyüp aleyhisselam varlıklı ve aile efradı geniş bir zat idi. Fakat evinin yıkılması sonucu aile fertlerinin çoğu öldü. Malı, mülkü elinden gitti. 10 yıldan fazla süren ağır bir bedeni hastalığa müptela oldu. Bütün bu felaketlere rağmen halinden şikayet eder duruma düşmemek ve takdire rıza sebat etmek için durumunu Cenab-ı Hakk'a arz ederek ondan sıhhat ve afiyet istemekten çekiniyordu. Nihayet eşinin ricası üzerine ancak yukarıdaki ayette ifade buyurulduğu gibi niyazda bulunmakla yetindi. Bunun üzerine biz tarafımızdan bir rahmet ve kulluk edenler için bir hatıra olmak üzere onun duasını kabul ettik. Kendisinde dert ve sıkıntı olarak ne varsa giderdik ve ona aile efradını ayrıca bunlarla birlikte bir mislini daha verdik.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 O öfkeli bir halde geçip gitmişti. Bizim kendisini asla sıkıştırmayacağımızı zannetmişti. Nihayet karanlıklar içinde senden başka hiçbir tanrı yoktur. Seni tenzih ederim. Gerçekten ben zalimlerden oldum diye niyaz etti. Zennun Yunus peygamberin lakabıdır ve balık sahibi anlamına gelir. Ona bu lakap kendisini balık yuttuğu için verilmiştir. Yunus aleyhisselam uzun bir süre kavmini dine davet etmiş fakat inandıramayacağına kanaat getirince öfkeli bir halde onlara isabet edecek bir musibetten kendisini kurtarmak için onları terk edip gitmişti. Başka bir rivayete göre kavmine inanmadıkları takdirde bir azaba uğrayacaklarını bildirmiş. Ancak onlar tövbe edip imana geldikleri için bu azap tahakkuk etmemişti. Onların imana geldiklerinden habersiz olan Hazreti Yunus belirttiği azabın vaktinde tahakkuk etmediğini görünce kendisinin alay mevzu olacağını düşünerek kızgın bir halde ayrılıp gitmişti. Bir gemi yolculuğunda fazla yükten gemi batmak üzereyken yükünü hafifletmek ve gemiyi kurtarmak için çekilen kura sonucu denize atlamak zorunda kaldı. Onu iri bir balık yuttu. İşte bu balığın karnında Allah'a ayette ifade buyurulan duayı yaptı. İşte biz müminleri böyle kurtarırız. Zekeriya'yı da an. Hani o Rabbine şöyle niyaz etmişti. Rabbim beni yalnız bırakma. Sen varislerin en hayırlısısın. Her şey sonunda senindir.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 Irzını iffetle korumuş olan Meryem'i de an. Biz ona ruhumuzdan üfledik. Onu ve oğlunu cümle alem için bir ibret kıldık. Hakikaten bu bütün peygamberler ve onlara iman edenler bir tek ümmet olarak sizin ümmetinizdir. Ben de sizin Rabbinizim Öyleyse bana kulluk edin. İnsanlar kendi aralarında din ve devlet işlerinin birliğini bozdular. Halbuki hepsi bize döneceklerdir. Bu durumda her kim mümin olarak iyi davranışlar yaparsa onun çabasını görmezlikten gelmek olmaz. Zira biz onu yazmaktayız helak ettiğimiz bir belde için artık yeniden mamur olmak imkansızdır. Çünkü onlar geri dönmeyeceklerdir. Nihayet Yecüc ve Mecüc setleri açıldı ve onlar her tepeden akın ettiği zaman ve gerçek vaat ölüm ve kıyamet yaklaşınca Birden inkar edenlerin gözleri dona kalır. Yazıklar olsun bize derler. Gerçekten biz bu bu durumdan habersizmişiz. Hatta biz zalim kimselermişiz derler. Ayette iyi davranışlarda bulunan müminlerin çabalarının boşa çıkmayacağı ifade buyuruldu. 95. ayette inkarcıları ve kötü davranışlar yüzünden helak olanların hayata dönmek veya tövbe etmek imkan, imkanından yoksun oldukları için artık iyi davranış ve makbul çabalarda bulunmaktan da mahrum kaldıkları anlatıldı. 95. ayette de bu insanların mahrumiyetlerinin ve kıyamet alameti olarak da gösterilen Yecüc ve Mecüc setlerinin açılmasına ve onların her tepeden yeryüzüne yayılmalarına veya başka bir yoruma göre insanların kabirlerinden boşanmalarına kadar süreceğine işaret edilmektedir. 97. ayette ise inkarcı ve kötü yaşayışla yaşayan kimselerin ancak vuku bulacağı önceden bildirilen kıyametin gelip çattığını görünce yanlış yolda olduklarını anlayacaklarını fakat artık kendilerini kınamaktan öte bir şey yapamayacaklarını ifade etmektedir. Siz ve Allah'ın dışında taptığınız şeyler cehennem yakıtlarıdır. Siz oraya gireceksiniz. Eğer onlar birer tanrı olsalardı oraya cehenneme girmezlerdi. Halbuki hepsi tapanlar da tapınanlar da orada ebedi kalacaklardır. Orada onlara inim inim inlemek düşer. Yine onlar orada hiçbir iyi haber duyamazlar.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 Gönüllerinin dilediği nimetler içinde ebedi kalırlar. En büyük dehşet dahi onları tasalandırmaz. Melekler kendilerini şöyle karşılar. İşte bu size vaat edilmiş olan mutlu gününüzdür. Düşün o günü ki yazılı kağıtlar tomarının dürüldüğü gibi göğü toplayıp düreriz. Tıpkı ilk yaratmaya başladığımız gibi onu tekrar o hale getiririz. Bu üzerimize aldığımız bir vaat oldu. Biz vaat ettiğimizi yaparız. Tekrar o hale getirmekten maksat ya her şeyi yok etmek yahut da yok ettikten sonra yeniden eski haline getirmek demektir. Andolsun zikirden sonra da zeburda da yeryüzüne iyi kullarım varis olacaktır diye yazmıştık. Ayette geçen zikirden maksat tercihe şayan görüşe göre Tevrat'tır. Ancak müfessirler zikir tabirinin leh i mahfuz, zeburun ise Allah tarafından inzal buyurulan bütün kitaplar olabileceğini de belirtmişlerdir. Kötülerin ve kötülüğün sürekli payidar olmayacağını, iyiliğin asıl kötülüğün ise arazi olduğunu hakimiyetin eninde sonunda iyilerin eline geçmesinin mukadder olduğunu anlatan bu ayet, İslam dininin dünya hayatı konusundaki iyimserliğini ifade etmektedir.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 Hala Müslüman olmayacak mısınız? Eğer yüz çevirirlerse de ki bana emrolunanı hepinize açıkladım. Artık size vaat olunan şey mahşerde toplanma zamanınız yakın mı uzak mı bilmiyorum. Şüphesiz Allah sözün açığını da bilir, gizli tuttuklarınızı da bilir. Bilmiyorum belki de o azabın ertelenmesi, sizi denemek ve bir zamana kadar sizi imkanlardan faydalandırmak içindir. Muhammed Rabbim onlar hakkında adaletini, hükmünü ver bizim Rabbimiz Rahmandır. Sizin anlattıklarınıza karşı yardımı umulanda, umulandır dedi. Müşriklerin anlattığı durum göya ileride Müslümanların uğrayacağı zillet ve mağlubiyet durumuydu. Onlar akıllarınca kısa zamanda Müslümanların zafiyet içinde olacaklarını, sonra da İslam'ın büsbütün ortadan kalkacağını savunuyorlardı. Ayetten anlaşıldığı üzere Hz. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem onların bu temennilerine karşı Allah'ın yardımına güveniyordu. Başka bir yoruma göre müşriklerin anlattıkları durumdan maksat onların Kur'an'ı sihir hayal mahsulü, uydurma gibi vasıflarla nitelendirmeleridir. İşte Hz. Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem onların bu bühtanlarına karşı Kur'an'ı muzaffer kılmak için Allah'a sığınıyor ve onun yardımına güveniyor.